بوك تو هوك سيب كاو شيست اي ديفت شيست اي ديفت ต้องการอยาก Трябва ми. Имам нужда. Искам. Трябва ми. Имам нужда. Искам. ดิฉันต้องการเตียง Treabă mi leguo Treabă mi leguo ดิฉันอยากนอน и с ส а м да อิสกัม а м ส а спя ที่นี่มีเตียงไหม Тук има ли легло? Тук има ли л е г ัว ดิฉันต้องการโคมไฟ Трябва ми лампа. Трябва ми лампа. ดิฉันอยากอ่านหนังสือ Искам да чета. Искам да чета. ที่นี่มีโคมไฟไหม Тук има ли лампа? Тук има ли лампа? ดิฉันต้องการโทรศัพท์ Трябва ми телефон. Трябва ми телефон. ดิฉันอยากโทรศัพท์ Искам да се обадя. Искам да се обадя. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม Тук има ли телефон? Тук има ли телефон? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปทรับวมีกล้องทรับวมีกล้องดิฉันอยากถ่ายรูป อิสกัมดะสนิมมอิสกัมดะสนิมมที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมทุกอิมลีกล้องทุกอิมลีกล้อง ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ Трябва ми компютър. Трябва ми компютър. ดิฉันอยากส่งอีเมล Искам да изпратя имейл. Искам да изпратя имейл. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Тук има ли компютър? тук има ли компютър? ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Трябва ми химикалка. Трябва ми химикал. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Искам да напиша нещо. Искам да напиша нещо. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Тук има ли лист хартия и химикалка? Тук има ли лист хартия и химикал?